kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Dua Hari Dua Malam di Alam Goib kiriman dari Mbah Dukun Nardi Dokar Pitik Blorok Kutuk Kidul Dusun Papringan dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Negoro di tukang dokar wis penggaweanku kawit biyen gawe ngingoni anak bojoku bengi iku aku diparani wong aku jenenge Solikun aku dhewe yo kenal totok-totok lawan kula nuwun mangga niki daleme Kang Nardi tukang dokar nggih nggih wonten apa Aku di dicarter dikon ngeterni rombongan buah ning desa Bandung Rejo. Aku langsung masang jaran kuning dokar. Wong-wong wis padha kumpul jumlahi enek wong pitu. Ayo budal, jawabanku mangkono. Aku yo heran kok eneng dalan aspalan lurus yo enek penerangan ing dalan jurusan Bandung Rejo. Jaranku tak cepetno terus ben cepet tekan gon. ketoke saka adoh sing duwe gawe nanggap sindir. Omahe gedhe banget kaya omah istana, lampune mabyor-mabyor. Barang tekan nggon aku dijak nebu omah gedhe kaya istana. Aku disuguhi mangan karo wedang kopi karo rokok siong sing ambune kaya menyan. Heranku lah sing tak terno buah iki padha ngendi, Aku yo kenal marang wong-wong sing neng kono. Rumangsaku wong-wong wiwis padha mati enek 10 taun kepungkur. Ora pati suwe enek wong wedok gawe jarik putih selendange rupane biru. Wong wedok kuwi banjur ngomong, "Jenengan sinten nggih, Mbah?" "Aku Rondo Songo." "Sing diarani Rondo Songo lak panggonan sekarang ning alas kulon to, Mbah?" "Bener. Wong-wong kabeh sing nang kene kabeh uripe biyen padha mujo marang aku jaluk bantuan marang aku mangkane matine melu aku enek sing takon angon sapi enek sing tak dadekno meja kursi sing mbok gawe kuwi menungso asale batinku merga uripe nok dunya wis kecukupan terus tak ajak bali rene antaran kuangin karo rondo sanga ijek hubungan padha mbutuhna no korban aku banjur dikon mlebu kamar sing wis disediakno kanggo aku wong-wong biyen sing mek kesugihan marang Mbak Rondo Songo padha diploro dikon mergawe Aku ya ngerti wong-wong padha budal ning alas. Karepku njaluk tulung-tulung-tulung. Wong-wong kuwi roh aku tapi aku roh kono. Apa iki sing diarani urip dua dunia sing ditayangno ning TV-TV kuwi? Batinku mangkono. Esoke aku diceluk marang Mbah Rondo Songo. Nggih, Mbah. Saiki anak bojone wis padha ngenteni nang omah. padha bingung wis rong dina rong bengi wis gak muleh kowe ndang muleh iki lo tak sangoni buntelan godhong jati aja mbok buka nek durung tekan omah kowe aja noleh kiwa tengen nek metu saka kene Aku banjur mulih karo numpak dokar. Aku diwejang marang Mbak Rondo Songo, nek besok aku bakal dadi wong tuwek sing gawene tetulung. Aku banjur noleh mburi omah gedhe kaya istana Kimang banjur ora enak. Wis rubah total dadi alas grunggul. Aku kuwengan no alas dumadakan nang dhuwur wit jati. Tak kira lampu mekana bang dadakman sirah metu genine saka cangkeme. Aku rawani ngwasi aku pasrah ning gone Gusti Allah. Nek aku mati dipangan weden iki, ya wis takdirku. Apa iki sing diarani pati, Aku banjur noleh sirah sing mekan kimeng wis ora enek. Aku bingung gak roh lor kidul aku banjur iling pesene mbahku biyen. Nek bingung panggonan ngendi wae, katok njero coplok banjur terus diwalik. Akhire tenan. Aku ngerti wong loro gawa senter ketoke kaya wong nyuluh kodhok, banjur tak celuki. Le, le, le. Dadakman tambir karo Dul Basir. Kowe kondi bengi-bengi ning tengah alas gawa dokar. Critane dawa tam, buntelan godhong jati tak buka sing diwenehi Mbah Rondo Songo. Dadakman isri kunir. aku terus banjur mulih diterno tambir karo Basir. Semene wae critaku peristiwa mlebu ning alam gaib. Pesanku, nek kepingin urip sugih padha mergawe sing mempeng, njaluk ning Gusti Allah aja padha mlayu ning sekaran laning ning punden-punden, jen uripe ora kesasar. Iki cerita saka aku Mbah Dukun Nardi Dokar Pitik Lorok utuk Kidul Dusun Papringan Desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro bersama tim Jimat. Awee!